Egun honen zuleok, joan den astean itzaldi bat emanuen nuen, egun bat ikasleren aurrean donostiako irakasle eskolan. Hortik aterako dira, oso urte gutxi barru, gipuzkoako eskoletara eta ikastoletara joango diren irakasle gazteak. Gaia, irakasle euskal herrian zen. Eta itzaldian zehar munduko hizkuntzen arteko harremanez, eta kultur konsumoez ari ginela, galdera hoa inien. Zuen artean zenbatek ezautzen ditu gaur egun frantsesez kantatzen duten eta arrakasta duten bi talde. Eun gazten artean bakarra izan zen, besoa jaso zuen, bai, bai, ongi entzun duzue, bakarra. Frantsesak gaur egun duen botere ekonomikoa, demografikoa, militarra eta nazioartekoa animalekoa izan arren, frantses musika modernoa ez da gai irungo Santiagoko zubia pasatzeko. Ez da iristen, ez donostira, ez gipuzkoara, e, ez da mugatik amar minutura iristen. Eta hori ez da kasualitatea. Bi arrazoi nagusi, aipatuko nituzke. Batetik, musika mailan eta munduan industria anglosasoiak eta espainiar latinoak erabateko hegemonia e, daukatela. Eta bestetik, egualdeko eskola eta ikastoletan, frantsesaren ezagutza eta irakaspena utxaren urrengoak direla. Gure izango zen, seguruenik eskolan frantzese ikasi zuen azken belaunaldia egualdean, eta nik jada irurogei urte baino gehiago ditut. Guretzat, Brel, Mustaki, Silbi Bartan edo Maxim forestia oso ezagunak ziren. Eta realitate hau handia da egualdeko gazteak iparraldera hurbiltzeko. Argitago, egualdeko euskara gaztelaniaren eragin ikaragarria jasan duela eta jasango duela Eta gauz, gauza bera gertatzen dela iparraldean frantsesarekin. Ainitze madariaga joan den astean, berrian duen eguneroko zutabean, urrak eta leksikala izeneko artikuluetan, lau egunetan abarmendu duenez, nekeza da Euskal Herri osorako idaztea, izan ere egualdeko. Irakurle gehienek ez baitituzte ulertzen era honetako hitzak. Tire buxona, estiloa, dragatu, gantxatu, serbieta, tronzoneza edo turnabisa bezalako hitzak. Egualdeko gaztek frantsesaren oinarrizko ulermen eta adierazpen maila balute, eman dezagun abi maila, Euskeraz ez dakitenekin oinarrizko harremana segurtatuko lukete, eta iparraldean oioikoak diren hainbatitz eta esamude, errazago ulertuko lituzkete. Bestela, gaur egun gertatzen den bezala, egualdean Euskeraz ikasten ari diren gazte gehienak erosoago sentitzen dira, eta kulturalki ere gertuagokotzat jotzen dute Londres Baiona baino. Eta zer esanik ez, Sevillako feria Baionako bestak baino. Alderantziz, nire impresioa da iparraldeko biztan lehen artean gaztelaniaren oinarrizko ezagutza maila zabalduago dagoela eta gazte euskaldunen artean hegoaldeko euskera erdarakadak barne hobeto ulertzen direla. Hegoaldeak gure hizkuntza komunitatean duen pisu demografikoaren ondorioz. Naiz eta hau ez dudan e, garbi garbi eta ez dudan horrelako daturik inoen aurkitu. Korrika maierak behintzat, milak euskaltzale urbilaraziko ditu laster baionara. Erdiak urtean zehar iparraldera berriro itzuliko balira gaitzardi. Izan gaitezen arro herri, baina ez, arro herri erdibitua, batua eta elkartua baizik. Egun hona izan eta korrika berri hon.